Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ, իմ հյուրը գրականագետ բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանն է։ Զրուցելու ենք Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Պարոն Խանյան, դուք ծնվել եք Հադրութի շրջանի Ակնաղբյուր նախկինում Աղբուլաղ գյուղում։ Ինչպես Ստեփանակերտը մտավ ձեր կյանք։ Բարձրագույն կրթություն ստացա Բաքվում Լենինյանվա մանկավարժական ինստիտուտում, ավարտելուց հետո կոմունիստ հերթում արդեն աշխատում էի, հետո ես գնացի մանկավարժական ինստիտուտ հայոց լեզվի եւ գրականության բաժնում աշխատեցի, մոտ 25 տարի ես աշխատեցի Բաքվում, 69 թվականին Հեյդար Ալիևը դարձավ կենտկոմի քարտուղար, իսկ դրանից առաջ Բագրատուլ Բոբյանի գլխավորությամբ մեր մարզի Ստեփանակերտի անվանի մտավորականները դիմել էին նույնիսկ կենտկոմ Մոսկվա դիմել էի Բաքու Ադրբեջանի կոմկուսի կենտրոնական կոմիտե, որ հայկական մարզը մենք պետք է ունենանք բուխ Հեյդար Ալիևը խորամանկությամբ ասաց դե հիմա կկատարենք մարզի հայ ընկերների պահանջը, այսպես է ելույթ ունեցավ Ստեփանակերտում կբացենք ինստիտուտ, բայց ինչ արեց հայկական բող բացելու հետ մեկտեղ բացեց եւ ադրբեջանական բաժին եւ ռուսական բաժին 3 տարվա ընթացքում մենք մնացինք նույն թվով, ուսանողների թվով 300-350 ուսանողն էինք հայկական բաժնում։ Մենք էլ տեսանք արդեն Հարևան, Աղդամի, Ֆիզուլի շրջանի ադրբեջանական դպրոցներն ավարտածներին բերեցին այստեղ եւ քարապատվեց նրա ուսանողների թիվը։ Այն ժամանակ 69 թվականին գալիս էի, այստեղ դասավանդում էի, վերադառնում էի, որովհետեւ Բաքվում դեռ դեռևս մենք ունեինք 4 կուրս, պետք է ավարտեին։ Բաքվում 73 թվականին լրիվ հայկական բաժինը փակվեց։ Իմ բնակարանը Բաքու, ընտանիքս Բաքվում էր։ 73 թվականին ես բնակարան ստացա Ստեփանակերտում։ Ինչպիսին էր 70-ականների Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտը միշտ էլ ինձ համար երազային քաղաք է եղել։ Դեռևս 1939 թվականը, երբ ես երրորդ դասարանում էի սովորում, Օլիմպիադա կազմակերպվեց, ես մի բանասիրություն էի գրել, որտեղ փառաբանում էի Ստալինին բայց 69 թվականից արդեն երբ Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտի հայկական բաժինը տեղափոխեցին Ստեփանակերտ, ես ինձ համարեցի Ստեփանակերտի բնակիչ։ Ճիշտն ասած Արարատ Ղարիբյանը ակադեմիկոս Երևանից, որտեղ նայմ ղեկավարն էր, հրավիրեցի մոտ, ասաց տեղ ունեմ, աս չէ, ընկերարբյան, ես պետք է վերադառնամ Ստեփանակերտի իմ Արցախ աշխարհը։ Ձեր կյանքի մեծ մասը Ստեփանակերտում է։ Որ ասում են գիտակցական կյանքի մեծ մասը, այո, Ստեփանակերտ 69 թվականից 53 տարի է։ Ես Ստեփանակերտցի եմ արժե այստեղ հիշատակել Գուրգեն Գաբրելյանին, Մաքսիմ Հովանիսյանին, Հրաչա Բեգլարյանին, Վազգենովյաններ, Արմեն Հովանիսյանին, լուրջ գրողներ կային, մտավորականներ կային։ Եվ ես էլ վերադառնալով ինձ զգացել իմ հարազատ ընկերների շրջապատում։ Քաղաքի ո՞ր անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Ստեփանակերտը փոքրիկ քաղաք էր, բոլոր անկյունները սիրելի էր ես վերադարձա Բաքվից ինձ ժամանակավոր բնակարան հատկացրին կոսմոնավտ փողոցում քաղաքի բարձունքների մոտ հետո արդեն բնակարան ստացա Վիլյամ Սարոյան փողոցներ եվրոպական երկրներում եմ եղել, շատ քաղաքներում եմ եղել, Ստեփանակերտի գեղեցկություն միանգամայն ուրիշ է։ Ստեփանակերտի գեղեցկությունը ես համատել եմ Օսլոյի հետ, Նորվեգիայի, որտեղ անտառապատ Նորվեգիան իր անտառներով շատ նման է Ղարաբաղին։ Ինչով է ձեզ համար անկրկնելի Ստեփանակերտը։ Դուք ասում եք շատ քաղաքներում եք եղել։ Ինչ ունի Ստեփանակերտը, որ ուրիշ քաղաքներ չունեն։ Առաջին հերթին Ստեփանակերտը մեր քաղաքն է, իմ քաղաքն է, իմ մայրաքաղաքն է։ Ասել է իմ սեփական օջախն է մարդու համար սեփական օջախը շատ գեղեցիկ է։ Խնդրում եմ անծանոթի համար բնութագրել Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտը գեղեցիկ է, հարազատ է, որովհետև մեր քաղաքն է բայց երկրի գեղեցկությունը, օջախի գեղեցկությունը գնահատելու ճանապարհին պետք է համեմատես ուրիշ քաղաքների հետ։ Մոսկվա կա, Երևան կա, Թիֆլիս կա, միանգամայն այլ դիրք ունեն իրենց ժողովրդների համար բայց քանի որ Ստեփանագերտի հետ կապվում է մեր Արցախյան բոլոր գյուղերի ուսուցիչների, աշակերտների երազանքը, բարձ է որ սեփական օջախը միշտ քաղցր է լինում։ Ոչ միտեղ այնպիսի անկյուն չկա, որ համատետ լեռնի Ղարաբաղի հետ։ Կրկնում եմ, շատ երկրներում եմ եղել։ Գործի բերումով գիտելիք ընկերության նախագահն էի մարզում, գնում ենք Մոսկվա, այդ ուրիշ երկրներ, անկրկնելի գեղեցիկ երկիր է մեր Արցախը։ Ստեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Ստեփանակերտին առանձնանում է մի ձգտումով գիտելիքների աշխարհում եւ նկատել եմ, որ Ստեփանակերտ չմտավորականների մեծ մասը ձգտում է դիրապետել գիտելիքներին, որ բաժնում աշխատում է։ Ստեփանակերտի մոտ կա նաեւ մի շատ հետաքրքիր հպարտություն որ ինքը Ստեփանակերտի է, որ ինքը ունի թատրոն, որ ինքը ունի օջախներ, Իհարկե, մենք չենք կարող համեմատվել Երևանի հետ, ուրիշ խոշոր մայրաքաղաքների հետ, բայց քանի որ մենք ունենք Արցախ, Արցախի կենտրոնը Ստեփանակերտն է, մենք այո հպարտանում ենք։ Գնում ենք կուլտուրայի տունը, ուրախանում ենք, որովհետեւ կուլտուրայի տուն ունենք մշակույթի տունը մշակույթի տունը մեր երեխաները հանդես են գալիս գնում են վերադառնում են դիպլոմներով հպարտանում են որ սա Արցախն է մերն է ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը։ Նկատի ունեմ 90-ականների Ստեփանակերտը։ Վերջերս որոշ ընկերներ ասում են Ստեփանակերտը փոխվել է, Ստեփանակերտցիները այլևս առաջվա նման հարևանը հարևանի հետ ընկեր ընկերոջը չի շփում։ Ես չեմ ընդունում դա։ Որովհետեւ փոքրիկ քաղաքից Ստեփանակերտը արդեն դարձել մոտ 70000 բնակիչ ունի։ Իսկ երբ տարբեր վայրերից, տարբեր գյուղերից հավաքվում է միասին, մինչև նրանք իրար հետ չշփվեն, բնավորությամբ չմերվեն իրար, երկար ժամանակ է պետք, ոչ թե չի ստացվում է, բայց գնալով քաղաքի բնակչությունը դառնում է Ստեփանակերտցի ասենք հադրութից, մարտակերտից, մարտունից մարտիկ եկել են, չի կարելի բացառել, որ յուրաքանչյուր շրջան ամեն դեպքում իր ավանդական սովորույթներն ունի, բայց երբ հավաքվում են միասին ես լավ հիշում եմ, երբ Պարուր Սևակն ասում էր Երևանցիները դեռևս իրար չեն սովորել։ Ժամանակ է պետք, որպես բոլորը իրենց համարեն Երևանցի, ոչ թե ասեն դու Գյումրիեցի ես, դու Ղարաբաղցի ես եւ այլն։ Ստեփանակերտ աշճանաբար դարձավ մեր այն մայրաքաղաքը, որտեղ արդեն իրար հանդիպելով ողջունում ենք իրար, ճանաչում ենք իրար, Իհարկե լրիվ մարդիկ իրար, բայց բնակավարներ կա, որտեղ ճանաչում են։ Օրինակ, երբ շշական հավաք է լինում, տեսնում է, որ դպրոցները, ուսուցիչները կարծես թե քույրեր են, եղբայրներ են, այդպես էլ գրողները, գրողների աշխարհում, այնպես որ չեմ նկատել մի այնպիսի երևույթ, որ ասեմ, այս Ստեփանակերտցիները ինչու իրար չեն հարգում, ապագայում գուցե քաղաքն ավելի մեծանա, բնակչությունը ավելի բազմանա, բայց Ստեփանակերտը ինձ համար մնում է շատ հարազատ քաղաք, որտեղ ես նկատում եմ մարդկանց մտերմությունը։ Իհարկե բոլորը չեն կարող իրար սիրել, իրար հարգել, բայց օրինակ գրողների հավաքել լինում ուրախանում են ուսուցիչները երբ ինչ որ միջոցառում է լինում գրկախառնվում են իրար տարբեր դպրոցներից սա շատ կարևոր է քաղաքի բնակիչները պետք է իրար հարազատ զգան Ստեփանակերտի բնակիչները տարբեր արհեստներ ունեն, աշխատանքի տարբեր բնագավառներ ունեն, մտավորական տարբեր մակարդակներ ունեն, բայց յուրաքանչյուրը համարում է այս քաղաքի ոչ միայն բնակիչ, այլ դերը սա շատ կարևոր է։ Շփումը ժողովրդի հետ հաճախակի է եղել, որովհետև գրողները միշտ հravirել են։ Օրինակ առաջին անգամ Մաքսիմ Հովանիսյանն, Էրվազդենովյանն, Գուրգենը, Հրաչյան, ես հրավիրեցին ղար մետաքս կոմբինատ։ Էդ ինչ կոլեկտիվ էր, մի բռունցք, իրարով հպարտ, երբ արդեն մենք ելույթներ ունեցանք, տեսանք, որ բոլորն են ուրախանում, գիտեք, Ստեփանակերտցիներին հատուկ է միմյանցով ուրախանալը։ Օրինակ Ստեփանակերտցի բանվորն անպայման հպարտանում է որ նա ունի գրող, որ նա ունի ուսուցիչների խումբ, որ համալսարան ունի, այս բանը նկատվում է Ստեփանակերտցիների մոտ։ Խոշոր քաղաքներում այդպես չի։ Անտարբեր են, դե հիմա ինստիտուտը էլի բացում են։ Ստեփանակերտցին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Մենք ժողովուրդը ունի ասույթ, մարդ պիտի էպիսին որ քարը քարին դնի իսկապես քարը քարին դնում էր Ստեփանակերտի հիշիր 10 տարվա առաջ Ստեփանակերտը եւ այսօրվա պատերազմ տեսած մի ժողովուրդ թռմբակոծության ենթարկված մի քաղաք այսօր համարը այդ հետքերը չկա Ստեփանակերտին եւս իր շինարար ժողովրդի մի մասն է ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը կարող եմ դրական գնահատական տալ, որովհետև հետևում եմ այդ փլվածենքերի վերականգնմանը, փողոցների մակրությանը եւ այլն, բայց ով էլ ուզում է նույնիսկ ընտանիքի հայրը, ցերկ բերածով չպետք է բավարարվի։ Պետք է ձգտել, միշտ ձգտել Օրինակ ես գիտեմ, որ քաղաքապետը հաճախակի աշխատակիցների հետ շրջում է քաղաքում, տեսնում է ինչ կա, ինչ չկա, դա շատ լավ է։ Ինչի վրա կհրավիրեիք քաղաքապետարանի ուշադրությունը կխնդրեի որպես հայ մտավորական ուշադրության կենտրոնում պահեն նոր բնակարաններ, որը հետև կորուսյալ հադրություն են, կորուսյալ գյուղեր ունենք, այդ բնակիչներին պետք է անպայման տեղավորել, որպեսի չթողնեն, չհեռանան Արցախի մնա Արցախում, ցանկանայի հետևեն գրադարանային շենքերին, առանց գրադարանների, առանց գրքի մեր ժողովրդին շատ դժվար է պատկերացնել, որտեղ նոր սերունդը պետք է ուզած գիրքը վերցնի, դա գրադարանների հետ է կապված, բնակչությունը աճել է Ստեփանակերտում, չլուծված խնդիրներն են կապված 44-օրյա պատերազմի հետ, այ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի, քաղաքի բնակիչը պետք է իրեն ապահով զգա, պետք է զգա, որ իր երեխան դրսում չի մնալու, որ միջնակարգն ավարտի մնալու է, բուհն ավարտելուց հետո տարբեր քաղաքներում վերադառնալու է, իսկ դա առնչվում է քաղաքի զարգացման հետ։ Պետք է լավ շենքեր ունենանք, աշխատանքի տեղեր ունենանք, Խոսեցի գրադարանների մասին։ Ձեր անձնական գրադարանը նվիրել էիք հայրենի գյուղին։ Գրադարանի մի մասը, ես շատ 10000 կտոր գիրք ունեի, դրանից առանձնապես գեղարվեստական ընթերցանության 3000 կտոր տեղափոխեցի մեր գյուղ Ակնախպյուր։ Ես գիտեմ, որ այդ գրքերը ադրբեջանցիները չեն ոչնչացնել, որովհետև եւ երջերս էլ լսեցի, որ Բաքվում հայկական հարուստ գրադարանը պահում են եւ դեռ ավելի են հարստացնում եւ նույնիսկ կա հայկական բաժին, որտեղ ադրբեջանցի ուսանողները ուզում են դիրապետել հայերենին, բայց արդեն դա մեր ընթերցողը չէ։ Ափսոսում եմ, բայց ինչ արած մխիթարում եք նրանով, որ հնարավոր է ձեր գրքերը ոչ թե վառեն, ոչնչացնեն, այլ տեղափոխեն Բաքու։ Այո, Հովանես Թումանյանը ընդգծել է ժողովուրդները իրար հետ ծանոթանում են առաջին հերթին գրքերի միջոցով Չմոռանանք, որ Հայաստանից 100 հազարից ավելի հայախոս ադրբեջանցիներ տեղափոխվել են, որ Բաքվում որոշել են պահպանել հայկական գրադարանը, նույնիսկ կուրսեր են բացում, ես տեղյակ եմ։ Ոչ թե նրա համար է, որ գնահատում են հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի ստեղծած գրականությունը, այլ որովհետև Այո։ Այսպիսի բան կա, չէ, որ պետք է իմանաս քո ճշնամու լեզուն։ Նրանք դրանով են առաջնորդվում։ Անպայման։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտին եւ Ստեփանակերտցուն։ Կուզենայի, որ քաղաքը դառնա բարեկարգ քաղաք, չլուծված հարցեր կառանձնապես որոշյալ շրջաններից բնակչությունը վերադառնա։ Պետք է անպայման ուժերի լարմով աշխատեն մեր ղեկավարները։ Իսկ այդ հնարավորությունը կա, որ դե շինարար ժողովուրդ է։ Գիտե, որ իր համար է կառուցում, գիտե իր երեխաների համար է կառուցում։ Ստեփանակերտցուն ինչ կուզենայիք մաղթել։ Համբերություն, որտեղ մենք դժվարություններ ունենք, համբերություն ոչ թե зерքերը ցալած նստել, այլ շարունակել շինարար ոգու բռնկումը, կառուցել, մասնակցել քաղաքի բոլոր աշխատանքներին երթում եմ, եթե մի շենք կառուցելիս լինի, եւ ասեմ մտավորականները գան օգնեն, ես կգնամ կօգնեմ։ Ձեր տարիքում։ Իմ տարիքում։ Դե հայ է համարիշ տարիք։ Մեզ հարկավոր է բռունցքվել, երբ կորուսները ունեն ժողովուրդը պետք է անպայման բռունցքվի։ Բռունցքվել նշանակում է համբերատարության բոլոր դժվարությունները հաղթահարել։ Շնորհակալություն։ Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 25-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը գրականագետ Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանն էր։ Զրուցեցինք Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Իմ անեման իմ անգին քաղաքների քաղաքամար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Հայաշունչ հարազատ դու իմ երկերի ծննդավար